บุ๊กทูสี่สิบแปดคริกซกิสคริกซกิสกิจกรรมระหว่างการพักร้อนทาทิลแอคทิวิเตเลเรทาทิลแอคทิวิเตเลเรหาดทรายสะอาดไหมพิลาจเทมิสเม Plaj temiz mi? เล่นน้ำที่นั่นได้ไหม Oradan denize girilebiliyor mu? Oradan denize girilebiliyor mu? เล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรือ Oradan denize girmek tehlikeli mi? Oradan denize girmek tehlikeli mi? ขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมครับ Burada güneş şemsiyesi kiralanabiliyor mu? Burada güneş şemsiyesi kiralanabiliyor mu? ขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมครับ Burada şezlong kiralanabiliyor mu? Burada şezlong kiralanabiliyor mu? ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมครับ Burada bir bot kiralanabiliyor mu? Burada bir bot kiralanabiliyor mu? ผมอยากเล่นกระดานโต้คลื่น Sörf yapmak isterdim. Sörf yapmak isterdim. ผมอยากดำน้ Dalmak isterdim. Dalmak isterdim. ำ ผมอยากเล่นสกีน้ Su kayağı yapmak isterdim. Su kayağı yapmak isterdim. ำ ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมครับ Sörf tahtası kiralanabiliyor mu? Sörf tahtası kiralanabiliyor mu? ขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมครับ Dalgıç teçhizatı kiralanabiliyor mu? Dalgıç teçhizatı kiralanabiliyor mu? ขอเช่าสกีดำน้ำได้ไหมครับ Su kayağı kiralanabiliyor mu? Su kayağı kiralanabiliyor mu? ผมเพิ่งเริ่มหัด Ben henüz acemiyim. Ben henüz acemiyim. ผมพอเล่นได้ Orta derecedeyim. Orta derecedeyim. ผมเล่นได้ดีมาก Buna aşinalığım var. Buna aşinalığım var. สกีลิฟต์อยู่ที่ไหน Teleferik nerede? Teleferik nerede? คุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่า Kayakların yanında mı? Kayakların yanında mı? คุณมีรองเท้าสกีมาด้วยใช่ไหม Kayak ayakkabıların yanında mı? Kayak ayakkabıların yanında mı?